13956 fatvo. Savol: Ba'zi ro'zadorlar Ramazon oyida kunning aksar qismini video platformalar va televizorda filmlar hamda seriallar tomosha qilib, shuningdek, qarta o'ynab o'tkazadilar. Buning shar'iy hukmi qanday? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ro'zadorga va boshqa musulmonlarga barcha vaqtlarda qiladigan va tark etadigan ishlarida Alloh subhanahu va taologa taqvo qilishlari, Alloh harom qilgan narsalardan, ya'ni Alloh harom qilgan yalang'och va yarim yalang'och videolar, noma'qul gaplar namoyish etiladigan behayo filmlarni tomosha qilishdan ehtiyot bo'lishlari vojibdir. Xuddi shuningdek, televideniya orqali ko'rsatiladigan Allohning shariatiga zid bo'lgan videoroliklar, qo'shiqlar, musiqa asboblari va zalolatga undovchi da'vatlardan saqlanish kerak. Bundan tashqari, ro'zador bo'lish bo'lmasligidan qat'i nazar, har bir musulmon qarta va boshqa behuda o'yinlar o'ynashdan chetlanishi vojibdir. Chunki bu munkarni ko'rish va unga qo'l urishga sabab bo'ladi. Shuningdek, qalbning qotishiga va kasallanishiga, Allohning shariatiga bepisand qarashga, Alloh vojib qilgan jamoat namozi va boshqa vojiblarni beparvolik ila tark etishga hamda ko'plab harom ishlarga tushishga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va minan nasi man yashtari lahval hadis yudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhizaha huzwa." Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, ular bilimsizlik bilan o'zgalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun va u yo'lni masxara qilish uchun behuda so'zlarni sotib olur. Ulaika lahum azabun muhin. Ana o'shalar uchun xor qilguvchi azob bordir. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم qachon unga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa go'yo ularni eshitmagandek go'yo quloqlarida og'irlik karlik bordek kibru havo bilan yuz o'girib ketur bas unga alamli azob haqida xushxabar berib qo'ying luqmon surasi 6 oyat U zot subhanahu va taolo Furqon surasida Rahmonning bandalari sifatini bayon etib, shunday deydi: "Vallazina la yashhaduna az-zura va idza marru bil-lagwi marru kirama." Ular, ya'ni Rahmonning suyukli bandalari yolg'on guvohlik bermaslar hamda lag'u, ya'ni behuda so'z yo amal oldidan o'tgan vaqtlarida oliy janoblik bilan, ya'ni undan yuz o'girgan hollarida o'turlar. Furqon surasi 72-oyat. Oyatdagi zur kalimasi barcha turdagi munkar ishlarni o'z ichiga oladi. Alloh taoloning la yashhaduna, ya'ni guvohlik bermaydilar so'zining ma'nosi hozir bo'lmaydilar degan ma'noni ifoda qiladi. Abdurrahmon ibn G'anim Ash'ari so'zlab berdi. Abu Omar yoki Abu Malik Ash'ari menga hadis aytib berdi. Allohga qasamki, u menga yolg'on gapirmadi. U Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitgan ekan. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Ummatimdan farjni, ipakni, xamirni va sozlarni halol sanaydigan qavmlar bo'ladi. Sahih Buxoriy 5590-hadis. Hadisdagi hira kalimasidan murod harom qilingan farjdir. Ma'azif esa sozlar, qo'shiq va o'yin kulgi asboblaridir. Zero Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni harom ishlarga undovchi vositalarni harom qilgan. Shubhasiz, munkar filmlarni va televizorda namoyish etiladigan munkar narsalarni tomosha qilish, harom ishlarga qo'l urishga yoki haromni inkor etish zaruratiga yengil qarashga olib keluvchi vositalardan biridir. Allohdan yordam so'raymiz. Vallohu alam.